rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa sai ya faɗi magana jama'a da yawa ba su gane ba sai ce waye zai shimfiɗa mayafinsa a gurin nan zan yi addu'a har in gama bayanin nan nawa duk wanda ya shimfiɗa mayafinsa duk abin da ya ji magana ta ba zai ƙara manta ba Abu Hurairah ya ce dama mayafi na yana kafaɗa sai na maza na shimfiɗa shi Annabi ya ƙara magana sai ya ce da na ɗauka na yafa shikenan sai magana ta ƙare da idan Abu Hurairah ya ce idan na bi liman sallah tsawon shekara zan iya zuwa in lissafa masa kowace rana a kowace raka'a bayan Fatiha zan gaya masa surar da ya karanta sunan tsabar hadda <laughs> da kwakwadwa in ce wata rana muna zaune a kofar gida annabi sallallahu alaihi wasallama muna da wata rumfa a jikin masallaci nan muke kwana ice sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ga yunwa ice yunwa ta ci ne, har na kasa tafiya na fadi saboda yunwa amma sai na kama wasa da yashi dan kan mutane su ga nan su dauka huta nake ite sayyidina Abubakar yazo sai na tambaye shi wata aya nace wai tafsirin ayan nan ya yake ite so nake ya fahimci halin da nake ciki ya gayyace ni gidansa mu ci abinci ya gama mun bayani ya wuce bai gane ba ite sayyidina Umar yazo shi ma ya ta bayani ya ta bayani ni yunwa tana ci na ya wuce bai gane ba yace da annabi sallallahu alaihi wasallam azu sai ga alama yunwa ce tare ci tashi mu tafi gida yace muka je gidansa aka ci abinci yace to ran nan yace yunwa inan ma ta dame ni yace sai muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo madara a cikin koko yace Allah Allah nake naji manzo Allah yace surbe ta Abu Hurairah yace sai yace mu wa ina abokanka yace suwa abokan karatun ka yace ai suna nesa yace to maza je kaka kirawo su kirawo su ita ni na ga wannan madara yanzu da ni kaina sai dai in surbe ta ba isa ta za ta yi ba kuma an ce je kira abokaina su ma kuma a cikin wasu ke je to amma bari mu ga zai faru ije ya kira su suka zauna sai manzo Allah ya ce ungo aba huraira ya bashi kokon yace bi layi kowa ya sha Ice na ba wancan ya kafa kai ya sha ya sha ya sha sai leka an ga abin bai kare ba na ba wancan ya sha ya sha ita duk sai da na bulayi kowa ya koshi amma madara ka iya cewa kafin su fara sha ne tafi yawa ko bayan sun koshi ne tafi yawa ita sai aka sallame su sai manzo Allah ce baqitu ana wa anta yanzu saurani da kai uqud washrib uqud ishrab zauna ka sha ya zauna ya kafa kai yace na sha Nasha. Nasha, na annabi ce ƙara ita nasha, nasha, nasha, sha alam ajid lahu maslakan to la rasulullah kuma cikin yanzu sai da ya fashe eh ya cika haka dan dan yace to ba ni ya karba ya sha to Abu Hurairah ta yi wata irin rayuwa wato akwai wanda ya sauka bakunta a gidan Abu Hurairah ta yace naga abin mamaki shi da matarsa da yasta sai suka kasa daren uku shi Abu huraira sai bayan sallar Isha sai ta da sallah su kuma sai su bacci idan ya gama sallar sa kamar awa biyu sai ya tashi matarsa ita ma sai shi kuma sai koma ya kwanta ita ma sai ta ta sallah idan ta gama sai kuma ta tashi yarsa ita ma sai ta yi sallah shikenan kaga a daren ba a rasa mai yin sallah a gidan ba wannan yayi sulusi wannan yayi sulusi wannan yayi sulusi haka suke gudanar da su. lokacin da sayyidina Umar ya nada shi gwamna radiyallahu an Abu Hurairah sai ya hada gwamna da sana'a to shi sayyidina Umar ba ya ya ganka da kudi da yawa kuma kana kan mulki sai ya dauka ko kai kwange ne ko kuma dai wasu ƴan abubuwa ne suka shigo domin irin tarbiyyar da Annabi ya ba su kenan sallallahu alaihi wasallama Annabi ya nada commissioner zakka ana kiransa Ibn Lutbiya kai malam ibnu lutbiya aka tura ka karbo zakka da ka je garin sai suka ce to ga zakkar da aka ce ka karba wannan kuma irin dan abin da ake bawa dan abin nan ne wannan kuma naka ne eh dan ihsani ne to da aka yi karbi ihsani to dadin ka da mutanen da masu gaskiya in mu ne yanzu sai mutun ya kai ihsanin gida tukunna sannan zai zo inda aka aike shi so da aka sai gashi da abun biyu duka ya aje tilin kaya yake wannan na zakka ne da kuka umarce ni in karbo gashi ya cika wannan kuma da ka gani ce mun suka yi gashi alheri suka yi mun sai ran manzo Allah ya baci ya hada fuska ya ga al'amarin mulki zai lalace a cewa shugaba ga wani abu kuma na gaisuwa daga nan kuma sai a saba kamar yadda wani makocin sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ji sanda aka yanka rago a gidansa sai a ciro cinya sai a kawo gidansa yadda na Umar shi ya ɗauka irin abin nan ne ake na makotaka da aka baya damuwa sai ran nan rigima ta haɗa su da wani sai aka kawo kararsa gaban sayyidina Umar sayyidina Umar ya bincika ya ga makocinsa ne bai da gaskiya to sai za a yi hukunci akan sai ah, ya za a yi min haka duk cinya da nake bayarwa ce a ah, kai da cinyar da kake bani dama wato tarko ka kafa yalla bai to shi za ka ce alƙalai su daina karɓar kyauta in ba wacce suka saba da ita kafin a ba su kujera ba domin wani sai ya lausafa zuciyarka da an kashi ƙara sai ga kana sunkui da kai to kai kai ne mai gaskiya ko shi ne wanda ya faru ne ne ne ne kai ya zaka ma wannan sharri mutumin kirki ne ni kaina yana min kirki kuma kawo ka ce ba shi da kirki wagawa ba shi da kirki da shi ka ba mutane gudu da wannan ake gudu shi yasa ake ganin a gyara wannan to saboda haka sai manzo Allah ya hau mumbari sallallahu alaihi wasallama yace ya zan nada mutum muqani ina bashi albashi sannan ya zo da abinda na aike shi kuma yace wannan na wanne wannan an bani kyauta idan kyautar gaskiya ce ya zauna a gidan babansa da babarsa mana kawo masa yace to wallahi ku kiyaye kanku duk mutumin da ya zo ranar alkiyama da kayan jama'a yace wallahi kai yace ya sanni kan ma ya doshi inda nake ko allura ce ko hancin takalmi ne ka zo da shi ranar alkiyama sai ka mayar da shi ga masu to wannan aqidar ce sayyidina Umar ya dauka da haka da aka nada Abu Huraira a mukami shi kuma sai yake kasuwanci yana mulki da haka sai ya tara kuɗi da bangaren kasuwancin da ya dawo Madina sai sayyidina Umar yace nawa ka zo da shi yace dubu dinare dubu ashirin su ce a ah, ta albashinka bai kai ka kai haka ba ita a kasuwanci da ke ce a'a ai ko kana kasuwanci sai ka ɗauki gwargwadon abin da na shina na alawun ɗinka wannan ka ka a zuba a baitul mali haka aka yi sai da ya cire wannan kuɗin aka mai da su baitul mali ya ce saboda gudun kada a ba da ƙofa wani ma gobe ya ce shi ma kasuwanci ya yi daga naka buɗe ƙofa sai a dinga wawashe kuɗin gwamnati kuma shi ya aikata haka da kansa ka karanta cikin motsa imalikin. raƙuma aka koro na sadaka sai sayyidina Umar yana bayan gari yana shan iska sai ya ce cewa mutumin mai raƙuma da Allah kana da akwai mai madara ya ce ya ce to da Allah ɗan tatso min madara ya tatso masa madara ya kafa kai ya sha sai ce ban tambaye ka ba fa raƙuman ma naka ne ko na waye sai ce ai raƙuman gwamnati ne sai ce sai sa hannu a baki ya kakaro ya taɓo inda sai amai ya fito ya amayar da madarar ya sake sa hannunsa ya amayar wanda suke zaune ce sai da na tausaya masa sai da ya amai uku saboda yace na gode wa Allah da ban je masa da abin da ba na ba a ciki na ranar alkiyama to shi yasa gwamnoninsa sun sha wahala gwamnonin na Umar wata rana kamar da zuwa cikin motsa malikin Abdullahi dan Umar ya je wata ƙasa inda wani gwamna yake na da na Umar Allah ya ƙara masa yarda sai gwamnan ya ce to ga kuɗi ne za ka tafi da su madina kuɗi ne na gwamnati zan baka ka tafi da su madina sai ce to amma Allah baka shawara tunda saƙo ne maimakon ka ɗauki kuɗin haka ka tafi da su ina baka shawara ka sai kadara da kuɗin in kai siyayya da kuɗin idan ka je ka siyar ribar sai ka ɗauka asalin kuɗin kuma sai ka mayar wa gwamnati sai Abdullahi dan Umar ya ce wannan shawara ta yi kyau saboda haka maimakon a taho da kuɗi sai aka biya kasuwa aka yi siyayya da kuɗin ba an yi siyayya da kuɗin ana zuwa sai ya wuce kasuwa ya je siyar da kaya sai gashi an samu riba kusan rabi sai ya ɗauko asalin saƙon sai ya zo ya kawo sayyidina Umar amma sai ya gaya masa abin da ya faru sai zama mai ci ban yadda ba yace saboda kana ɗan khalifa ne sa aka yi maka wannan alfarmar kuma duk asalin kuɗin da ba naka ba ya riba za ta zama taka ita a ah, to yanzu kuɗin da aka bani in taho da su idan da sun batawa zai biya aka ce kai zaka biya ce to abinda zan iya daukan asararsu su ya kamata in ci riba sai <laughs> a ah, to tunda kana da hujja ina da hujja mu nemo wasu su yi mana alƙalanci to shine aka kira sahabbai ga abin da ya faru tsakanin sayyidina Umar da ɗansa shi ya ce lalle sai an kawo wannan riba saboda kuɗin ba nasa bane shi kuma ya ce tunda aka danka a hannunsa sun zama amana in suka bata biya zai yi tunda in suka bata zai biya to zai iya cin riba sai sabai suka ce eh to kowa yana da gaskiya a raba ribar biyu rabi a dauki kudin na a matsayin kiraba an san kiraba shine ka bani kuɗi ka ce in juya in an samu riba mu dinga rabawa aka ce to a dauki kuɗin na a matsayin kamar wato a bawa shi Abdullahi bin Umar aka ya juya an samu riba a raba riba biyu shi mai kudin wato baitul mali a saka rabi shi kuma a bashi rabi sai aka yanke a haka aka rabu suna taka tsantsan da harkar kuɗi sai sa Abu Hurairata ga ilimi ga tarbiya ga wayewa wata rana yazo masallaci ya san zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana karatu cika ake makil ana karatu to sai ga kowa kuma daga ba an tafi kasuwa duk kowa tafi kasuwa tafi noma tafi kiwo sai je bakin kasuwa ce ya jama'a wannan bayan wafatin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace gashi tan ana raba gadan annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci kowa ya sauri kada kamar sa ba to su jama'a sun dauka wani gwalagwalai ne da wani dinare da azurfa za a raba sai kuma aka sharufa kanti ina zuwa aka sharufa aka cika masallaci ma maƙil ya samu guri zauna ta Abu Hurairah Abu Hurairah ta aina ma qulta lana ina abin kace ana rabawa ina abin ita al anbiya al anbiya warsu dinaran wala ilma faman akhadha bihi bi hazzin wafiya ita da haka makaranta ce to da ce to dama wallahi rumfa <laughs> zuwa kafin ka ce to wannan sahabi Abu Hurairah ta Allah ya shi ne wato wannan hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun yuzilluhum Allah ta'ala fi zillihi yawma la zilluhu mutum bakwai Allah zai saka su a inuwa al'arshi ba wata inuwa sai ta al'arshi wata inuwa an rushe ta duk wani gida an rushe shi mutane za su yi gumi cewa wani iya kauri cinya wani iya ciki wani iya mu wani kan cibiya guminsa ya tsaka wani guminsa ya masa linjami wato lebansa na ƙasa yana cikin gumi ba ya cikin gumi don haka ruwa haka yake ya shata tsakiyar bakinsa wani kuma gumin ya rufe shi gaba ɗaya ya nufi wani wani irin gumi ne gumin da muke da shi shine ya kai har ya cika gurin da saboda matsatsi saboda yi saboda fushi da Allah yi kuma kowa an kwabe masa riga da wani dirne bir haihu ya roƙi Allah ya yi masa alfarma a wani Allah ya ce na baka dubu saba'in su ya yi sujada Allah ya ce na nan maka dubu saba'in sau dubu saba'in shine dubu ɗaya tara ga aljanna bila hisabin wala iqabi amma listin su yana na rubuce sai mazar ga hannu yace Allah in zama ɗaya daga ciki sai ce ki sun ma ga an buɗe kofa ce ni ma annabi yace ku kashe ya riga ka kofa sai arabe ta anan kujerin gaba daya mu zo ina ku kujerar sun ga annabi ga kujerar sun ba annabi sa kuma wannan kujerun ma da za a dan biyo da mu dan su mu samu kuma sun ce a rabe musu sabaka ka biha ukasha ukasha ka. to shine yake cewa mutum bakwai al'arshi ranar da babu inuwa sai ta al'arshi ta farko ce imamun adil gaba mai adalci to yana ci kakka dauka shugaba mai adalci ya ban sa ko gwamna ko haki uwa ko mai gari duk abin da ke karkashin ka sunan ka shugaba dan wanda Imam Bukhari da Muslim suka kullukum ra'in wa kullukum sun an ra'iyatihi wal imam ra'in ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi an ra'iyatihi wal mar'atu ra'atun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun wal khadimu ra'in fi mali sayyidi ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi bukhari da muslim da abdullahi dan umar alaihi salama dukkaninku masu kiwo ne kowa sai an tambaye shi kiwonsa shugaban shi ƙasa mutum miliyan nawa ne a gwamna za a harsa ciyaman a lokal gaman imam masallacinsa mai gida a cikin gidanta unguwarsa da kaci yankinsa ko gundumar kai bayanin ya al'amari dana gwargwadon gwargwadon tambaya ka ta yawa don aka ga masa layi wato wallahi ma kansa ya fi kilomita kuma masu neman haƙƙin su ne akan layi shi annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Abu Hurairah yake ce atadaruna man al-muflis fina man la dirham qala قال إن المفلس في أمي يأتي يوم القيامة بصلاة و... ويأتي وقد شتم وضرب هذا وأكل مال هذا وقدم هذا فيعطى هذا من حسن حسنة amalihi fa in faniyat hasada an yuqda ma alayhi ukhiza min khatihat alayhi thumma turiha fi an-nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sabu suka ce mutsiyaci wanda ba da kaya yace a a mutsiyaci fi a cikin al'umma ta ba mara kaya mutsiyaci shine wanda zai zo sallah ta yi kyau yayi azumi yayi kyau yayi zakka yayi haji duk yayi aikin alheri nan fufan amma kuma ga masu ya zagi wannan ya zubar da jinin wancan ya maru wancan ya wancan kazari ya bata ma wancan suna sai Allah ya ce buga masa layi kai me yama gutsuro sallah sai a bashi ta wuce kai fa in sallah ta kare sai a shiga azumi in azumi ya kare a shiga zakka ka ta ƙarya a shiga kaza sai an karar da ladansa gaba in aka zo kan wanda da yake nema babu sai a ce to kai me kai kai me kai ni zina yace to kawo zinarka sai a dora masa kai ka sai a dora masa sai an ga dora masa sai ayi abin da bahaushe yake kulun kubura da shi sai a wulla shi cikin wuta sai a rufe saboda haka ku yi hankali da hakima sai kan an ce kai mai gida ne tana da haƙƙi goma a kanka ba ta ɗaya ba akwai matsala ƴaƴanka suna buƙatar su je makaranta da lafiyar su tarbiyyar yana kanka ko liman ne a masallaci sallallahu alaihi wasallam an gaya masa wani liman ya wahalar da mamu ya musu bakara da ali imrana manzo Allah ya fushi kira mamu yace a fatanun anta ma zaka dinga ma'azu haka ake limanci an cire ka daga limanci a fatanu akwai wanda ya makara yazo ya ce ya rasulullah kafa ga ina wallahi limamin mu ne sai mana bakara a raka'a fa manzo innakum munaffirun man salla bin nas falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wa zal-haja wa man ma sha'a kuna korar jama'a daga masallatan yace wanda zai salla da mutane ya musu kasa kasa shine ya faɗi irin su laili su wal haice waɗannan zaka dinga liman domin a cikin jama'ar da suke binka akwai akwai mai bukata akwai mai sauri wucewa zai ana salla ya tsaya can gida kiran sa ake da wata larura kawai yace in kai kadai ko zaka yi sallah kamar suratul fatiha ka kare suratul nasu ba kanka kai sai ka kunga annabi ya dauki jagoranci a matsayin kowa ma yana karkashin jagoranci a kamfanin ka a taka a ma'aikatarka kai ma a shugaba ne waɗannan mutanen suna ba ƴaƴanka ma an jarabta maza da mata ƴan mowa da ƴan bora ƴaƴan mowa da ƴan bora suke ka haɗa su akwai sahabin da ake wato Nu'man bin Bashir shi Bashir din sai kyauta sai babarsa ta ce to da ta san annabin akwai kuskure zai gyara to da uban da ɗan. sai ce ya rasulullah dana na yawa kyauta nake so ka zama shaida sai manzo Allah ce shi kaɗai ne danka yace a akwai wasu yace su ma duk ka ba su yace a su ban ba su ba yace kuma kana so duk su bika yace eh yace to ba zan zama shaida akan zalunci ba ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku domin wani shi da kansa yake wargaza gidansa da ka nuna wani soyayya ka nuna wani kiyayya wannan da ka nuna masa kiyayya din sai sai kaga ya shiga wata hanya daban sannan mata gare ka dama Allah ya sa sharadi kakka ƙara aure sai zaka iya musu adalci in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah ya ce ku yi kwaya daya domin duk wanda ya auri mata biyu ko uku ko hudu yake zaluntan wasu zai tashi rana alkiyama barin jikinsa ɗaya baya aiki to in ka ga mutum nan ya riɓe nan da kyau in kai ka sha kenan to kasancewa mata yake da su ya cuci wasu shi sa Allah ya ce fala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa kada ku karkata dukkan karkata ku bar ɗayar kamar ratayayya ita ba mai mutu ba balle ta je ta san mijinta yana nan ita ba sakakkiya ba balle ta ta idda ta aure an rabe ta a gida ana mata azaba kuma to da haka wannan ma adalci ne saboda haka duk wanda aka ba shugabanci ya duba ya ga su waye karkashin sa ya kyautata musu kun ji ɗaya kenan sai ce imamun adilun wa shabun nasha fi ibadatillah da matashin da ya taso cikin bin Allah ba abin da yafi dadi irin tunda ka taso a ka aikin Allah kake haka tsufa ba abin da yafi wannan dadi akan ka cikin harkar Allah kada mutun ya damu duk wata harka ta musulunci aka ce ka shiga shiga domin ka san inda aljannan take ba akwai wata tsohuwa baka ƴan Afirka ba wanda ya damu da ita ko sunanta ba sani ba sai ta ga to ni me zan yi in samu daraja a wajen Allah sai ta sai tsuntsiya sai ta zama mai sharan masallacin Annabi kullun da sassafe sai ta wata share masallacin Annabi sai tafiyar ashe Annabi yana lura da ita sai ran ya ga bai ganta ba sai ta ina matan nan mai share masallaci oh amma santa ba ne ce wace wata ba to bakan nan eh to eh ta an ce ba ta da lafiya sai annabi ce to in ta mutu in har ta mutu kada ai mata sallah a gaya min ni zan mata sallah so da aka sai ta mutu da rana lokacin annabi yana kailula sai sabai suka ce to dan wannan mata ta shi annabi ko mu je mu mata sallah mu binne ta suka je suka yi mata sallah suka binne ta sai annabi ya ce me ya faru ga matan na aka ce ai ta rasu lokacin kana bacci yace ba na ce muku ka ai mata sallah ba sai an gaya mun ni zan yi yace ina kabarin yake aka ce ce ku je ku kai ni makabarta ku nuna min kabarin sai nayi yi masa sallah aka je aka nuna wa annabi kabarin ya sahabbai suka yi layi Allahu akbar ya mata sallah yace wannan sallar da zan mata haske Allah zai saka mata a cikin kabarin saboda in kana sharan masallaci ko kana kwamitin masallaci kakka damu duk wani aiki da aka ce na alheri ne a sa ka kai ma kai la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an akwai wani ana kiransa Abdullahi al-Mujmir mujmir daga jamru ne jamru yana nufin garwashi shi sana'arsa shekararsa 60 yana haka kullun sai ya dauko garwashi da turaren wuta ya zagaye masallacin Annabi dan ya kanshi abin da ya dinga na shekara 60 shine aka sa malamin hadisi ne aka sa masa Abdullahi al saboda yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amara rasulullahi bi bina'il masajid fi duri wa an tutayyaba wa tunazzafa kowace unguwa annabi yace ku je ku gina masallaci amma a dinga tsaftace shi kuma a dinga sa masa turare to shi sai mai da sana'a sa sawa masallaci turare wacce kuma ta mai da shi mai mai shara kowanne sai gashi Allah ya dauka kashi. to kun ga ashe la ta haqiranna min al-ma'ruf shay'an to ka taso cikin aikin alheri duk sanda ake rabon aikin alheri a jika a ciki abin da yasa annabi ya ware matasa saboda matasa sun fi abubuwa masu jan hankali duk masu kada kadan nan matasa suke nema masu rairayen nan matasa suke nema masu sharholiyan nan matasa suke nema masu sai da baya matasa suke nema duk wani abubuwa na san rai na san zuciya matasan mu ake hari da shi to da an san matasa sune a tsakiya yara na kasa, iyayen mu kakanni da dattijai suna sama su dattijai sun wuce su manya ne kwakwalwarsu ta ga abubuwa da dama su ake neman shawararsu su akan yadda za a gudanar da abubuwa su kuma yara suna ƙasa ƙanana bu su wayo ba matasan nan komai da matasa ake matasan nan yan sanda sojoji custom immigration duk wani abu na kirki da na tsiya zaka ga matasa suke yi wata ran na kai ziyara wani kurkuku ne wa'azi da naga ka'imar wato sunayen wanda suke kurkukun sama da mutum 500 da wani abu sai muka ga a shekarunsu gaba ɗayan su mafi yawa matasa ne shekara arba'in zuwa ƙasa duk su ne a kurkukun wanda ya kamata a ce duk suna makaranta suna asibiti su ne likitoci su ne injiniyoyi su ne kaza su ne kaza duk suna da ɗaure to da suke da halin yin laifin su suke da ƙarfin yin laifin to shi yasa annabi ya ce duk matashin da ya taso bai yi shaye-shaye ba bai shiga harkar sace-sace ba sata ko tsan kai ko fitina ya tsaya akan addini sallah yana girmama iyayensa yana neman arzikinsa yana har yace a haka saboda wannan marhalar tana da gargada shi yasa manzo Allah ya ma'ashara shabab manista yace ya ku dandazan matasa fa innahu aghaddu lil basari fa man lam yastadi fa alayhi bis to kun wannan marhalar tana da hatsari mutum abokanka za a yi ta sukanka ustaz ha an goku wai ana ga kai baka waye ba ana duniyanci baka yi ana iskanci baka yi ana fitsara baka yi to sai ka zama abin tsokana sai ka kai ma ka fara tunanin to komai dai wai abubuwan nan dai zan dan taba ne ni ma ka gani ga wani a gefe yana zukar wiwi wani yana zukar sigari yana busawa wani yana kaza yana kaza sai ka ga ungo ku kai kadai ka fita zakka to in ba sa aka ci ba in ka ga ba ku da yawa sai ka ga mutum ya fara dan dan caccanzawa ya fara dan makara am sallar asuba da sallar isha da waye sai ka ga ya bi yarima shi ma ya sha kida saboda haka shi yasa matashi annabi yace zaka shiga inuwa al'arshi amma duk waɗancan abubuwan ka kokari ka danna zuciyarka kada ka bi su sannan na uku yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa tara ta da masallaci masallacin nan da kuke gani duk unguwar da take da masallaci za ku ga tarbiyyar unguwar mata canza a zo ai sallah biyar a jami'i an gama cin nasara inna salata tanha an fashai wal munkar ka zo da ƴaƴanka ku sallah mata suna jiyo sallah ko su zo su ma akwai gurin su su sallah in ana ta sallah ana ta sallah sai ga unguwa tana gyaruwa daga sallan nan ne mutum zai fara tunani saboda sallah tana koya mutum abu hudu na farko tana alakanta ka ga Allah kai tsaye wasu judu wa na biyu tana koya mutum sanin muhimmancin lokaci inna salata kana ala mu'mina kitaban mawquta na uku tana cirewa mutum san alfasha da san laifi domin laifi daga sau ake farawa da kaji kana san laifi to ka dau mataki daya daga so sai me sai aikatawa daga aikatawa sai maimaitawa daga maimaitawa sai sabawa daga sabawa sai rashin fasawa shikenan kuma sai kaga mutum sai dai halaka shi wannan in ya nuku ya nuku a cikin sabo ya nuku a cikin sabo sai kaga shi ma ya zama saban shi akan kansa shine saban domin zaka ga yana sha'awar saban yana gayyato masu saban yana ma so a yada saban to kuma an mutu ya kai wannan marhala sai kuma dai a sako masa da kwaron kwatsata kwaron kwatsi to wannan shine na uku sai ce wa rajulan tahabba fillahi ijtab alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu da suka soyayya saboda Allah suka hadu dan Allah suka girmama juna ainal mutahabbina fiya al yawma uzillukum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli Allah zai sa ai shela ina waɗanda suka yi soyayya dan Allah da wani da wani ku taso da wani da wani ku taso me soyayya dan Allah ba kudin ka nake so ba ba kudi na kake so ba girmama ni kake girmama ka nake ka taimake ni in taimake ka ka tambaye ni in tambaye ka san halin da kake ciki in baka shawara in zaka yi kuskure in gyara maka in zan yi kuskure ka gyara shine soyayya dan Allah sadiqi man yazudu sharra anni wa yarmi bil adawati marramani wa yadhkuruni idza ma jibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani yan uwanta da abu hudu ne man yazudu sharra anni in za a zagi mutun ka hana yanzu an fita yakin tabo ka wani sahabi bai zo ba sai manzo Allah ya ce ina ka abdin malik kawai sai wani ya ce habasahu burdahu wan nazaru fi idfai ai ya rasulullah wannan yayi kudi yanzu rena mutane yake in ba ka ga yadda yake tafiya fa yana wani kallon kafadarsa guda biyu fa to wani sahabi ta ce bi isa ma qulta wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khairan to haka ake abota yace tir da abinda wannan ya faɗa wallahi ya rasulullah ba mu san komai da shi ba sai alheri to shine aboki man yazudu sharra anni wa yarmi bil adawati marramani in yaga wani yana kina ba dalili shi ma sai ya kishi wa ne idza ma jibtu anhu in yazo zai tambaya a masallaci ya ban wani ba aina muke sallah da shi ina jin bai da lafiya ku tashi mu je mu tambaya da an ji shine wannan masallaci society yake gyarawa wanda bai zo ba ga sawunsa sai a je gida a bincika ai baya jin dadi to watakila ba kuɗin magani to dan hada wani abu a kai masa da iyalansa watakila abubuwa ne suka yi zafi watakila an kore shi wajen aiki watakila kaza watakila ma kai wani abin duniya da mai shi ya fushi ma ya bar sallar <laughs> mu kai ziyara kun tunci shi wallahi sai ai asararsa ya ce me ya faru ne abubuwa ne suka rikice wallahi abubuwa haka suke rikice wa kowa ba komai zo mu je sallah an yi sallah a roki Allah ya warware sai kaga an jawo shi an tafi da shi saboda haka wannan sallah tana haifar da wannan ta nuna maka muhimmancin lokaci ta sa ƴan uwantaka tsakanin juna sannan kuma ta hana laifi sannan kuma ta hada kan mutanen unguwa su dinga